Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, zys. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, na mnie. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj, na mnie, skurwiały chamie. Zaś będzie skapować coś mojej mamie. Czekaj, zys na mnie, skurwiały chamie. Nie kapuj, to kupia ci ja wolę we samie. Czekaj, czekaj, czekaj, zysk Czekaj, czekaj, czekaj, zys na mnie Czekaj, czekaj, czekaj, cyk, czekaj, czekaj Ty głupio pito, czekaj, zysk Ty idziesz tam, jo tam i da ty Nie, nie, czekaj mi Wiem, że mam ochota wrazić do papleci Bez tu czekaj, zysk, nie spierdalej mi Czekaj, czekaj, czekaj no. Czekaj, czekaj, czekaj ty na mnie Czekaj, ty czekaj Czekaj na mnie ty kurwos Bo ci duca tak, że ci pysz leci dwukrotnie z głowy I wróci się ja pojawię, nie wiem skąd, ale chuj mnie to jedzie.